Dobrodošli, moje ime je Majevu i vi slušate podcast mojih kolumni. Nadam se da ćete uživati. E, toliko sam poruka dobila vezano za terapijsko pisanje, vezano za vođenje dnevnika, za tu neku energiju koju bi trebali da podelite sami sa sobom u nekom svom intimnom vremenu i prostoru, na kraju dana najbolje. Pa sam odlučila da vam snimim još jedan mali kratak video kako bih vas uputila uh, u to šta da pokrenete i kako da se pokrenete. Uh, s obzirom da ste me pitali gde možete da pronađete moje tekstove uh, vezane o terapijskom pisanju, vezane o uh, radionicama i tako dalje. E, svi tekstovi se nalaze na moje službenoj stranici www.maja.majavu.com e, Možete pronaći jako puno u e, grupi Život me uči, jer mi svi učimo, pa tako i ja, svaki dan iznova. Jako puno tekstova vam delim kroz socijalne mreže, putem moje stranice na Facebooku, mhm. putem Twitter profila. Jako puno možete pronaći toga i na uh, Instagramu kroz motivacione sličice. Mislim da se tu negde svi najviše pronalazite i da vam se to jako dopada. Ja se upravo igram sa svojom motivacionom sveščicom, sad ću da vam pokažem. Ovo je uh, moja motivaciona sveščica koja izgleda tako da ja tu pišem neke svoje ideje, planiram, zapisujem neke svoje drage misli, citate, ljudi koji su meni jako bitni, koji me negde pokreću, koji imaju tu neku divnu energiju koja može da vam pruži toliko toga. slušajte druge ljude. To je ono što ću vam reći. koliko ste dobar slušalac, toliko ste dobar učenik. Jer uh, toliko ljudi je oko vas koji mogu da vam ponude toliko divne energije i toliko divnih saveta, toliko toga što može negde da vam pruži um, nešto novo, a što je bilo toliko prisutno u vašem životu, a da vi jednostavno niste obratili pažnju na to. Ja iskreno verujem uh, da svako na našem putu ko se nađe nosi neku poruku za nas. Svaka ta poruka je kodirana. Da li je ona jednostavna, da li je ona jednostavno um, ušuškana tako sa svih strana da mi ne možemo da je prepoznamo iz tog momenta, ko zna. Uh, pitanje je kako, kako mi energiju odašiljamo i šta je to što mi tražimo u tim nekim ljudima ili na, na tom putu na kom smo se našli. Jer ti neki znakovi kraj puta su jako bitni. Pitanje je samo da li smo spremni da ih prepoznamo i da li smo u mogućnosti da vidimo uh, ih upravo onakve kakve oni jesu. Ja lično volim da kada čitam knjige, uh, zapisujem, podvlačim, uh, svaka knjiga koju ja posjedujem na marginama ima neke moje uh, misli, uh, smernice i tako dalje, podsjetnike. Takođe volim da u ovaj svoj notes, zapisujem tako neke, da kažem, afirmacije koje mi služe da napišem posle kolumnu za neki portal ili da jednostavno se baziram na tekstove na mojoj stranici. U poslednje vreme odlučila sam da ne pišem za druge portale iz razloga što svako ima neku svoju filozofiju. Ja jednostavno smatram da nikoga ne treba spotavati, da nikoga tre, ne treba ograničavati, a samim tim isto tako i da svako treba biti plaćen za svoj rad. A s obzirom da danas više niko ne plaća za ono što radimo, mi koji pišemo, eh, onda sam odlučila da jednostavno da pišem na svojoj stranici i isključivo na svojoj i ukoliko Nakon ove, mo, ove moje izjave i ovog mog video priloga pronađete negde na nekoj stranici moj tekst, znajte da sam uspela da se izborim za ono što smatram da nam svakome pripada i poslušajte me. Budite ono što jeste i nemojte da uh, radite ni za koga ništa džabe, nemojte da trošite svoju energiju i svoje vreme tek tako, eto da vam prođe u ulud. Nemojte da nasedete na priče kako će neko da vam digne čitanost i ne znam nija šta. Napravite sami svoj brand, napravite sami svoje ime, napravite sami svoj website, ukoliko ne znate uvek postoji neko ko zna. Naravno, svako znanje se plaća, pa prema tome ono što vam treba iskoristite. Da se vratimo na pisanje. Notes, olovka, ili čak u mom slučaju dva notesa. Ja uvek imam milion nekih papira oko sebe, tu je i tablet, tu je i telefon, tu je i moja magična olovka koju sam dobila od muža i ona mi služi za potpisivanje knjiga u kojoj posebno uživam, evo pokazat ću vam je. Naravno da svako ima nešto onako svoje što mu je neka majlija, da tako kažem, i u čemu uživa. I ja imam neke stvari koje su mi posebne, u kojima uživam i koje jednostavno stalno nosim u torbi. isto tako vučem knjige. Te neke knjige koje me pokreću. Trenutno po stoti put čitam Ogmandina, najveći trgovac na svetu, jer smatram da svi mi koji radimo rečima smo u stvari neki trgovci. svako od nas hoće nešto nekome da proda. Ja vama sad prodajem priču o pisanju. Neko će to tako da doživi. Iskreno ne prodajem vam ništa, ovo je samo E, odgovor svima onima koji su mi poslali nakon e, Norine emisije poruku, jer jednostavno ne mogu da vam odgovorim svima trenutno danas. E, tu su i majski susreti pesnika i pisaca dijaspore, tako da kreće ludnica, verovatno sa svih strana i neću moći da se posvetim toliko, ali obećavam uskoro. Dakle, svi koji žele da počnu da pišu, je jedan mali zadatak uzmite notes, neku sveščicu, da bude lepa vama, da bude samo vaša, da možete da je nosite sa sobom, da možete da je mm, držite negde da vam se uklapa u ambijent ako vam je to bitno. Uzmite neku olovku koja vam znači, koja vam je lepa, koja vam je prijatna kada je držite u ruci. Odvojite svaki dan minimum 20 minuta vremena i pišite. O čemu ćete pisati? Evo neka to bude sedam dana pisanja, makar to bilo jedne te iste rečenice. Ali to neka bude sedam dana pisanja o tome kako se vi osjećate i kako vi sebe vidite i kako vi doživljavate sebe, a, smatrate da vas možda drugi ne doživljavaju na taj način. Nakon tih sedam dana dobit ćete novi zadatak za pisanje. Verujte mi, Ovaj prvi možda deluje lako, ali uopšte nije lagan. Da bi sebe verno opisali i da bi negde priznali sami sebe, onako, iz onog ugla i onakvi kakvi jesmo, zaista pokazali se i drugima, mi treba da damo jako puno energije. Uh, da budemo jako iskreni prema sebi i da verujemo u sebe pre svega i najvažnije od svega da volimo sebe. Ako ne volimo sebe, kako možemo da napišemo iskreno ko smo mi, šta želimo i kako vidimo sebe. I da li nas onda i drugi ljudi vide jednako, tako kako bi mi volili. Da nas oni vide ili nas vide kroz neku iskrivljenu prizmu. Šta mislite? Imate zadatak Za sedam dana dobijete novi zadatak. Svi koji žele da mi pišu, mogu mi pisati putem e, službene stranice majavu.com, postoji obrazac. Ukoliko vam je potrebno da podelite sa nekim to što pišete narednih 7 dana, stojim vam na raspolaganju, naravno pošaljite mi. Ne mogu da vam obećam da ću vam odgovoriti istog dana, istog trenutka, da ne bude odmah neko razočarenje i tako dalje, svi ćete dobiti odgovor. Samo što, eh, ponavljam, trenutno je velika gužva i velika navala i trenutno radimo na susretu pisaca, tako da pokušavam uporedu da izbalansiram sve i pripremam vam jedno veliko iznenađenje. Eh, biće besplatan priručnik vezano za blogovanje, pisanje i vezano za pokretanje te neke energije kroz pisanje. I krajem maja bit će u prodaji motivacioni dnevnik za sve vas. Prvo će biti dostupan na srpskom jeziku, a nakon toga bit će na engleskom i na nemačkom. Dnevnik je nešto posebno, svako od nas je kad tad počeo da vodi dnevnik ili piše i dalje, ja ga pišem i dalje. I e, bit će prepun nekih jako lepih i interesantnih e, motivacijalnih zadataka, bit će pun afirmacija, e, ponudit ću vam afirmacijonu bojanku. Ponudit ću vam, pa neću da vam kažem sada sve jednostavno, a, bit će prilagođen svima. Ja ću uživati u njemu sigurno, a nadam se iskreno da ćete uživati i vi. Do tada, nabavite neku sveščicu za ove radne zadatke koje ćemo raditi ovako online i ovo je neki moj, da tako kažem, manifest da mogu da se obratim svima vama koji niste bili u prilici da gledate Noru, mada postoji snimak i na Norinom kanalu, što mi je jako drago, i e, svima vama koji želite da pokrenete tu neku energiju pisanjem, e, da se izrazite kroz pisanu reč, svima vama koji smatrate da sreća gubi na smislu ukoliko se prenese na papir, ne, ona se umnožava, Verujte mi, tuga se ublažava, sreća se umnožava. Jako puno toga ću podeliti sa vama putem mog kanala. jako puno toga ćemo raditi online u radionicama, gde ćete moći da se uključite live. jako mi je drago što ste mi se javili u tolikom broju i raduje me što želite da radite na sebi, što želite da pišete, što želite da učestvujete u mojim radionicama, sve što znam i sve što mogu čistog srca i otvorenog podelit ću sa vama. Pozdravljam vas, želim vam da uživate u ovih 7 motivacijonih dana gde ćete raditi na otkrivanju toga ko ste vi zaista, kako vidite sebe, a nakon toga postavljam vam novi izazov. Do tada imate poljubac iz srca iz majnca. Ljubim vas.